La altarul tău, o Iisuse, în genunchi toți ne plecăm, ajutorul tău să-l reverși asupra noastră te rugăm. Zi și noapte tu stai de veche în acest sacrament divin, alinându-le suferința celor care la tine vin.